для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташок. Што праўда, то праўда. Былі ў балотнай ды лясной стране, у якой апейку выпала рабіць з людзьмі, ціхія, рахманыя, акурат такія, якімі палішукоў паказвалі свету старыя спачувальныя кнігі. Але былі і зусім іншыя, якія невядома чаму не ўварваліся ў тыя кнігі, не рахманыя, крыклівыя, задзірлівыя нават. А былі бы зліўцы, што дрыжалі перадусім, былі і зухі, якія не страшыліся ні чорта ні бога. Была жахлівая цемра і дзікасць, але ж колькі сустракаў глушычы сваёй апейка такіх цётак ды дзядзькоў, што хоць не ведалі як распісацца і ўвесь век корпаліся на сваёй богам забытай выспе, а былі проста мудрацы хоць здавалася павінен быў прывыкнуць, сустракаў такіх не аднаго, ледзь не ў кожным селе спаткаць можна было такога філосафа. Кожны раз захапляўся яснасцю, глыбінёй разваг, шырынёй думання нязнаных нідзе, акрамя свайго сяла мудрацоў. Не мог тады апейка не здзіўляцца, як можна было мець такі ясны багаты розум пры векавечнай да знямогі працы і пры векавой дзікасці. Ён любіў гэтых балотных мудрацоў, У опейки была просто неодольная слабость. Погомонить с таким, подшапить, выкликать на спрэчку, ушчать дискуссию. И у кожного мудраца были свои меркования, свои разваги, свои сумнения. Кольки тут можно было почуть цікавого и повучального, яму, який сам немало побачил на свете. Але ў адным, можа, большасць людзей, з якімі даводзілася сустракацца, былі падобныя адзін на аднаго, у тым, як адносіліся да ўсяго, што ім казалі. Нават апейка, свой чалавек, чуў гэта нязменна. У земляку яго не лішняя даверлівасці – Не, яны слухали апейку. Падобны да іх ён умеў гаварыць з імі, ведаў, як падысці. Яго слухалі і ахвотна нават, вельмі ахвотна ківалі галовамі і згаджаліся. Але амаль што кожны, слухаючы, ківаючы, згаджаючыся, чуў апейка не забываў ніколі пры тым прасеяваць усё пра сваё вельмі тонкае, пільнае сіта. У кожным сяле, ды да амаль што ў кожнай хаце, у гэтым людзі ў сёлах былі перакананы яшчэ больш за апейку, жылі чым-небудзь выдатныя людзі. У адны славіўся на ўсё сяло пчаляр, які так навастрыўся ў пчалярскай справе сваёй, што нават гаварыць з пчоламі умее – У другой – дзівосны грыбнік, які дапаў да ўсіх грыбных тайны век нясе грыбоў утрае больш за другіх. У трэцій слава зяе над паляўнічым, не тое, што лісіц ваўкоў ды рысіў перабіў, не злічыць. У качак пападае са стрэльбы, заплюшчыўшы вочы. Гэты ведае, такія сакрэты рыбацтва, пра якія іншы мы не сніліся – А той такі выдумшчык, што як збрэша жываты па парвяце, А той так спявае, што за сэрца возьме. А той казачнік, а той балалаечнік, а той скаку, наколькі майстроў, касіць, капіць, стагі складваць, жаць, малаціць, веяць, хлеб пячы, праць, ткаць, бяліць палатно, пілаваць дровы, плесці лапці багата дзе ёсць чалавеку паказаць свой спрыт і свой талент. Тысячамі самых розных блытаных іншы раз давалася б нечаканых вузлоў, вязала нястомнае жыццё, чалавечыя дачыненні, стракаты, нястрымна барвісты ішоў перад апейкавымі вачыма свет. Свет складаных, неахвочых да схем з рознымі часам супярэчлівымі якасцямі, рознымі імкненнямі, рознымі пачуццямі жывых людзей. Апейка жыў сярод гэтага свету, сярод супярэчлівасці, блытанасці, загадак. Ён не ўмеў і не мог змяніць гэты свет на больш зручны, выдуманы. Яму не давалі гэтага ні месца ў яго жыцці, ні характар яго. Штодня, што хвіліны неабыякавым сэрцам чуў ён жывую бяду і жывыя надзеі. Яму долей самой трэба было адказваць жывым, раіць жывым развязваць бясконцыя вузельчыкі і вузлы і трэба сказаць, ён не наракаў. Ён нават давольны быў з такім багаццем цікава было жыць. Жывучы з такімі людзьмі, разумееш, што ты патрэбны ім, патрэбны справе і разумееш, што не дарэмна хлеб ясі свой працоўны. характара апекі былі дзве рысы: розныя, несуладныя, нейкая чуласць, схільнасць да элегічных адчуванняў і разам цвярозасць і практычнасць. Чуласць і легічнасць яго былі мусіць ад прыроды. Пэўна, яны і калісьці былі прычынай таму, што апейка з усіх жыццёвых долей выбраў сабе долю настаўніка – ды яшчэ настаўніка літаратуры. Вырасла ля лесу, ля рэчкі, ён усё жыццё быў неабыякавы да лесу, да рэчак, да ціхага і вялікага жыцця прыроды. Вось і цяпер, жывучы неадступнымі клопатамі, ён увесь час чуў прыроду разам з сабою. Ішла пара, якая заўсёды асабліва хвалявала яго. Восень. Ён заўважыў яе подстап здаля. Са жніўня, калі сонца падымалася яшчэ высокай ад гарачыні, іншымі днямі ажмлелі дрэвы, недажатыя палосы агароды за платамі. Подступ восені радаваў добрым надвор'ем. Полі дружна галелі, зелянелі адно палосы з картоплею. Дарогі былі поўныя працоўнага руху, дзе б не быў, рыпелі вазы, сунуліся да сяла. На загуменных дарогах уціскаліся ў расчыненыя вароты. Не толькі ў халаднаватых гумнах, а і на гарачых прыгуменнях пахла жытам, ячменем, аўсом. Тут і там рады снапоў пры сценах аздаблялі чорныя гумны сапраўды як паясы, гэта сушылі снапы. Дзе-нідзе цупалі ўжо цапы. Восень далічвала летні плён. Ну што ж, апейку не было чаго быць недавольным гэтым плёнам. Яно было не пустое, не гультайское, можна сказаць, мінулае лета. Якой тыя гады нязбытным вялікім клопатам лета былі дарогі. Трэба было, як і ў тыя леты, карыстаючыся тым, што балоты пацыхаюць, што сярод лета ёсць трохі вольнага часу, ладзіць грэблі, правіць, лажыць масты. Дарогі былі вечнай бядою. Хоць нямала за мінулыя гады наладзілі іх, клопату хапіла і на гэтае лето хопіць і яшчэ. Яшчэ, мабыць, не адзін дзясятак гадоў будуць будаваць дарогі. Паваждацца давялося нямала. Але клопат, што не кажы, не прапаў попусту. Яшчэ дзве грэблі новыя ў самую балотную глухамань, яшчэ некалькі падсыпалі, наладзілі старых, пералажылі шчарбатыя падламаныя масты, збудавалі трохі новых – можна не хвалячыся і не прыбядняючыся сказаць: тое сёе зрабілі. Вядома, да ладу яшчэ далёка, дарогі яшчэ багата, дзе рэжуць без нажа, але ўсё ж тое сёе зрабілі. Зрабілі. Першага верасня школьны званок паклікаў малых у тры новай школы. Апейка ў той вераснёвы дзень дапаў да адной з іх у мокуці. Сам бачыў, колькі радасці ўцехі было ў бацькоў і ў дзяцей. Усё сяло старыя і малыя сышліся як на свята. Заняткі доўга нельга было пачаць ад таго, што кожнай матцы і кожнаму бацьку хацелася паглядзець, як будуць іхніць і іхнія вучыцца. Потым, у разышліся. Праўда, па палосах, па гумнах, але вечарам, каб не было апейкі, спаілі б з радасці далікатнага настаўніка адзінага пакуль на ўсю школу. Свята праўдзівае было. Пейка не дзівіўся, раней трэба было перціся ў школу за цэлых сем кіламетраў, ды летні ўсё лесам, па незлічоных лужынах, якія летае не высыхалі, цераз балота за куранямі. І лес там быў найбольш чорны, непралазны, поўны ўсякага звяр'я ды гадаўя. У саміх Юрвічах тут былі і апейкава задума, і яго кіраванне зрабілі інтэрнат для дзяцей з далейшых сёлк, Школ другой ступені ў раёне не густа было. Пакуль што поўная, толькі адна дэкода няхай будзе сталы прытулак усім, што хоча ісці з балот да святла. Няхай будзе гэты цёплы куток і перад вучобай, і пасля вучобы. Не ўсякаму бацьку ёсць на што наняць іх у мястэчку. Сам-насам апейка радаваўся, нават ганарыўся яго асобам дасягненнем – У гэтым годзе школы будуць даваць не толькі запалам. Дрэвамі ўдалося забяспечыць школы непагана. Дзецям не давядзецца мерзнуць у холодных класах. У гэтым годзе ва ўсіх школах будуць яшчэ для дзяцей гарачыя сняданні. Хлеб, чай з цукрам. Ва ўсіх школах цяпер ёсць тытаны ці бачкі гатаваць чай. Ёсць хлеб і ёсць цукар гэта ўжо нешта а той будучыні гэта ўжо можна сказаць з'ява сацыялізма а Цяпер, калі восень відна, не па нейкіх асобных прыкметах, а ўладарыць усюды беспадзельна, можна ўжо скінуць з душы трывогу пра ўраджай. І палілося ўсё, налілося, выспела і прыбралі з поля. За ўсе зернавыя можна быць спакойна, мы зажыты, за ячмень, за авёс. Тое леташняе лета было няўдалае. Зернавыя ўрадзілі слаба, што вымакла з вясны, што падгарэла, і людзям было мала і перад дзяржавую даўгу засталіся, не выканалі нарыхтовак. Была цяжкая восень у трывозе аб людзях, з усякімі непрыемнасцямі зверху за нявыкананы план і яшчэ больш цяжкая зіма і вясна. Людзі у некаторых сёлах дамешвалі ў муку жолуд, пяклі жалудовага цеста. Ні адной сям'і некалькім сёлам гразіўся голад. Трэба было памагаць, ратаваць, колькі было змогі. Памагалі і выратавалі. Узялі з багацейшых сёл, а што выціснулі з кулакоў, тым сім дзякаваць ёй падсабіла акруга. І пасля ўсяго асабліва неспакойныя былі вясна і лета. Таму і асаблівая радасць не падвялі. Ураджай сёлета непаганы, калі раўняць нават з тым, што збіралі ў добрыя гады. Жыццё павінна выправіцца. Цяпер неспакой застаўся толькі пра картоплю, каб з ёй добра было ўсё. пакуль не прыдумаеш лепшай. Золата, а не восень. Дні як адзін сонечныя, лагодныя, неяк на дзіва чыстыя. Усё навокал ласкавы дзівоснай яснасці, усё агорнутым лявым велічным спакоем. Белаватае неба, далёкія блізкія лясы, трава пры дарогах, усім гэтым небам зямлёю прырода нібы кажа: « Я папрацавала, Нямала. Нашчаравалася за вясну ды лета і вось, хачу пакволіцца ў спакоі. Яна можа і мае права на спакой, а людзям не да таго, не да спачыну. Людзі поўны клопату ад вечнага асенняга імкнення і таксама повін клопату апейка толькі ў клопаці яго не адна сям'я, не адна гаспадарка, а тысячы сем'яў, дзясяткі вёсак і вёсачак, увесь, район. Цопаюць сапы ў тысячах гумнах за палямі, за барамі, зараснікамі, за абшарамі балотных чаратоў, асакі, цупаюць у дзённай яснасці, у чорнай, з першым подыхам холаду ночы, пры святле лятучых мышаў. Звіняць у дзень і ў ночы яшчэ нячасныя калгасныя малатарні. У дзень танчэй, як бы празрысці, а ў ночы басавіцей. Гул іх яшчэ не ўсюды звычны, таму весяліць асабліва. Ён, як нейкая новая, вельмі звонкая мелодыя у даўняй песні восені. Людзі начамі пры святле ліхтароў і на сваіх гумнах і каля малатарынь выглядаюць трохі незвычайнымі. На стрэхі, на сцірты, на поле ліхтары кідаюць вялізныя цені, ад ценю ў гэтых людскія рукі, з бічамі цапоў, з вілами, нібы рукі асілкаў. А самі людзі выдаюцца сапраўднымі асілкамі. Можа быць, яны і ёсць асілкі – З ночы ў ноч да світання цупаюць цапы, гамоняць малатарні, людзі робяць не шкадуючы сілы да знямогі. Цяпер самае галоўнае хлеб. Хлеб трэба ім, трэба гарадам, трэба арміі. У хлебе жыццё народа і магутнасць краіны, якія будуюць пяцігодку. Хлеб гэты, якога раён дасць небагата, толькі некалькі кропель у хлебным моры краіны, але яны не лішнія. Краіна жыве нялёгка, нераскошна. Таму кожная кропля на уліку. першымі ў акрузе былі чырвоныя абозы з іх з юрацвіцкага района. Адзін абоз павёў у Калінкавічы на станцыю новы сакратар райкома башлыкоў. З другім у няблізкую дарогу ў хвойнікі выправіўся апейка. Апейка вёз абоз сёл, якія былі бліжэй да хвойнікаў. Збіраліся на шляху, вазы сёлы шлі к шляху цераз грэблі, цераз масты, на польных дарогах, З жалезных абадоў цёк то руды тарфяны, то белы, як мука, дарожны пыл. Па шляху рушылі разам. Вазы з мяхамі збожжа паўзлі па белых пясчаных каляінах, між старых і шумных бяроз, праз сёлы і міма сёл, міма хат, наводдаль ветракоў, што паважна круцілі крыламі ехалі пад вясёлыя маршы пад полечкі куранёўскага гарманіста алёшы пад песні вожчыкаў між якіх асабліва стараўся міканор калі ж гарманісты ахрыплыя вожчыхі сціхалі пад доўгі задуменны гоман телефонных правадоў толькі сцяг на пярэднім возе ўвесь час весела агніста хадзіў пад лагодным цёплым ветрам З полечкамі ды кадрылямі прагрымелі коламі па бруку галоўнай вуліцы мястэчка. Паўз балота выбраліся ў строгі сасоннік далёкай станцыі, апыленыя прытомленыя з прытомленымі коньмі, але гаманілі і весела галасіста спявалі. Пра гэтыя абозы пісалі потым газеты. Гэта была падзея не толькі для раёна, але для ўсяго акруга і, можна сказаць, для ўсёй рэспублікі. Башлыкоў чуў сябе тады героем, або за гэтай як бы прыгрымелі аб тым, які кіраўнік якога палёту прыехаў у раён. Трэба сказаць, што для абозаў гэтых ён нямала пастараўся, так што пачатковы гэты яго трыумф быў зусім заслужаны. Але, як і здаралася не раз мінулымі гадамі, пачаўшы першымі, набыўшы шумную славу рэспубліканскага маштабу, уся гэтая слава неўзабаве ж страцілася – Ганебна яны адсталі, не зважаючы на ўсе старанні сакратара райкома. Апіка, вядома, шкадаваў, што нарыхтоўкі зацягваюцца, але ён перажываў спакайней. Быў і характарам больш стрыманы, і абславія не так бедаваў, і галоўнае брала тое, што здарылася, як пакуль няўхільную бяду. Яна не першы раз абыходзілася з ім так, а ўсё ж бяда гэта і яго тачыла. Дарогі рэзалі, прымушалі траціць попусту столькі часу, столькі сіл, каб мог палічыць хто-небудзь, колькі патрачаны іх за ўсе гады, колькі паламана ад вярсты чыгункі, няма ні адной станцыі. Палавіна вёсак кіруе на станцыі ў адзін суседні раён, а другая у другі. І як не выгадвай, і ў адзін, і ў другі бок, менш як па 30-40, а каму нікак і па 50 кіламетраў не выходзіць. Тут як не старайся, хоць абозы будуць рыпець не толькі ў дзень, а ў ночы да ранку, усё адно не ўправішся. Усё роўна, раён спозніцца. такія дні абейка нецярпліва думаў пра той блізкі і той далёкі час, калі па іх лясных ды польных дарогах запыляць аўтамашыны. Гэта была яму адна з самых дарагіх мар з добрымі дарогамі да машынамі і быў ён упэўнены глухая старана іх вельмі хутка зменіць сваё аблічча і стане краем багацця і культуры. Машыны лічыў ён, борозда разгоніць за сталую дзікую цішыню, радасна панясуць у знябытыя вёскі шчырыя і шчодрыя дарункі гарадоў. Пакуль жа, ужо не першы год апейка незадавольна паглядаваў на раку. У сцяж раёна больш за паўдзясятка прыстаней чаму б не арганізаваць, ну, хоць бы вывазку паставак па рацэ на баржах. Ужо не раз гаварыў, дабіваўся ў акрузе ў мазыры, а адтуль пісалі, званілі ў мінск, у кіяў, ва ўпраўленне параходства. Але нічога не дабіліся. Не было барш і не было буксіраў. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка пташук.